uje utera imbere twese dufatanye umuntu hatagize usigara inyuma maze iminsi muko murabikurikirana kuri Instagram Facebook WhatsApp kuzoba dufite umushitsi witeganiro kidasanzwe uwaje aserukira ishyirahamwe kizigenza abarinzi b'abacuraranzi eh, mu Burundi Amical des Musiciens AI nkuko bavyita akaba aritwa Buchum Production turaguhaye ikaze Freddy irindi rigute kwizera kwizera Freddy akaba rero aza kutuganira ku vyerekeye Amical des Musiciens turaza gucisha ko gatoya ku vyerekeye kahise ka amicade musicien kuva ikivuka gushika ejo bundi mu bihumbi na gatanu uri kuragaragaza ku bya droit d'auteur mu nyuma tuvuge ingene wari bifashe ubu kuvuge ku byerekeye eh, aho eh, mutama yatwara eh, amicade musicien yitaba imana ibyaciye bikurikira hanyuma ingene cyumviro cyo gushaka Ah, kubandanya n'ibikorwa bya mikade musicien cyavutse n'ingene naho kigeze n'imigambi na cyane cyane namwe muraza kuronka akajyo ko kuganira n'uyu kizigenza muri kino gihe wa amikade ah, musicien du Burundi shira mu ry'abarimvye abacuranzi mu Burundi eka mu gice ca nyuma n'indirimbo zitanu n'abarimvyi batanu na Eric Ndwaye turuko turarondera uwitwa uh, eh, Enjon Melodica atwakura ava kutuganirira kuvyerekeye y'ibishasha murazi ko twavuze yuko eh, umuririmbyi atwaye isanganiro aho ari hose umwaka wari wose ibice byose azuba mu by'ibikorwa byose tuza kubimenya alo enjoni ni ukuba nashoboye kwerekana akaranga kanshi mm. hariho amajyambere biragushimikira ko ubwiza bw'uburundi n'ubwiza bwa afurika ego cyane niyo ntumbero yanjye murabizi kuva ntangura niyo ntumbero yanjye intumbero kandi ya alubumu iwacu ni ikintu gikomeye rero kuri jewe mm. ego beranise de beri turabona yuko um, eh, umva aho babwiriye nababwira ntibakomeze bansengera kandi ko ndabashimira cyane ndabashimira kandi ndabasaba yuko ntibansengere gusa babandanye bananterera mu buryo kuko urabizi ingendo ni ikindi mu mahanga ubwa mbere mfashe indege insohora ubwa mbere ndenganya uburundi urumva yuko ari ibintu bidasanzwe eh ntiwambajije ingene nari nambaye uyu munsi ego ndabona yuko bego nahatswe kuyogirwa yaja kuri sene ah, nari nambaye nka kajanine eh, eh. Eh, mu mutwe ndafutse igitambaro hanyuma nambaye ibintu byirabura ijipo ryirabura rirerire cyane amaboko ari hanze ariko mfise eh, icyo twita amakoriye mu gifaransa ibidede ni amahoro ga enjoni ni amahoro n'amakuru yego tubwire umwanya uratujyanye eh, igishasha niki kuri enjoni yatwaye isanganiro award y'umwaka y'imyaka itatu iheruka gishasha kuba turiko turugurura igikorwa gishasha muri ofisare ngaho nyene nuko ikiganiro burundi buraririmba nko mwabikurikiranye na bivuze kuri WhatsApp Instagram Facebook kandi ubuhinga ngurukana bumenyi ubundi eh, yuko tuza kuganira kuvyerekeye inzego zishasha za Amical des Musiciens duhere kuzigenza murazi yuko Bruno Simbava imbere batazira memba yitavye umuremyi hari tariki imwe z'ukwezi kwa gatatu Ego. Ego akaba rero ico gihe habaye igipfungu mu muziki w'u Burundi Eh, nicyo gituma rero dushaka kumenya ibya amikadi mizise ingene byifashe muri kino gihe murazi kwa amikadi mizise yatagowe mu myaka mirongo umunani kandi yagize ikimara ku buryo burambuye akaba rero eh, icyo gihe rero bari kumwe na bangabo leonce bashobora ikoma ikiri gihe eka mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe naho eh, urwego rujeje ibintu bya dutuwe bita obda rurajaho eka muri kino gihe rero nk'uko eh, kizigenzo wari ibyo bacuraranze yitavye imana yaramaze imisabisi eh, abivumera atubwira yuko igihe igihe umwanya w'amajyambere arangiye ubu n'umwanya w'ibikorwa mhm. yari yahagurutse kabisa kabisa numva ko yari yaronse umuhamagaro mm, twarabonye yuko eh, eh. bucuma amazi iminsi myinshi azaregera amikaro de musicien cyane kizigenza eh, member Bruno Simbava imbere hanyuma mu nyuma rero tubona ivyabaye abaririmbyi barabimfuvye mugabo twatangiye kwiyumvira mm-hmm. kugira ngo turabe ko eh, amikare iyo vyuka abaririmbyi bakagira icyo babonye muhinduka donko hmm. euh, nuko hari gikoba kibazo kuko mu kanya rero tubamenyeshe yuko mu ngabwe bw'ivyo muri Pacifique niyo ngabo Guy Dauphin Gabire nirandekura Nadia Esther euh, Ningabiye uh, bariko barafashwa na Dodobe euh, na akadogo kugira ngo bashore kwiga bariko bariga kubyerekeye umuhinga bw'ivyuma kiro gihagurani nsavye umuhungu wasavye umuzu kwasavye bucum duhere ntawe bivuga ngo abimare mbwa duhere ku nama yabaye kugira ngo ishobore eh, gusubiriza memba yiyumviriwe gute byagenze gute eh, mu bisanzwe mu bisanzwe ah, hariho eh, hariho ikintu bita amategeko ya amical de mission de burundi bimwe bita amasitatu ayo masitati afise ukuntu atarakijyanye n'igihe hama rero ibi birashika euh, cha duvuga duti reka dukonsulte nani komite euh, witeze gukora iki muri uwo mwaka n'igice si byinshi cyane ntibikenewe kugira ngo mu nyuma hazobe amatora mm, turazi neza yuko n'imbere yuko eh, memba yitaba imana hariho igihe higeze kubona imigumuko muri amikari y'imizisi bavuga ngo amatora ngo amaze ngo amaze gutwara igihe kinini kinini rwose ku buryo batumva igituma Eh, akiri perezida wa mikade y'imizisi mbega nk'uwo wikubaza ubwo ntugiye kumara umwanya nk'uwo memba y'amata hoya hoya mu bisanzwe amabanga amabanga yo gutwara abaririmbyi si amabanga yoroshe mm-hmm. eh, murazi abaririmbyi nyine tumeze tuzokreya ama projet y'iterambere atandukanye kugira ngo abamizisi nkaya Eh, ubwa mbere nk'ubu abamijisiyo baba bagize ingorane ugasanga abantu bakibatangura batangura guterereza muterere mm, hari nk'umuririmbyi eh, w'ikarusi eh, bajya abaririmbyi ntibarinjira ntibaragengwa na code de travail ego nivyo o, nivyo o, hariho umugambi uhari tuko turabikoreramo kugira ngo eh, binjire muri ibyo yego hariyo amanama nk'ibyo wiyumvira ko uwo mwaka n'igice bitazorangira utarabishikako eh, nibaza ko eh, imana idufashije imana idufashije imana idufashije ishobora gushyikako ego mm. turumva neza ko imigambi ari myinshi hariho ku eh, ibikorwa bisanzwe bimenyerewe twarumvise yuko hariho amafesitivali atandukanye ureze nk'iyo sika muzojyamo hariho na marhaba festival mbega muri rusange ibyerekeye ibiteramo byerekeye eh, amasabukuru mbega mikariyo yo muri kazoza za kahafi kuko urumva umwaka n'igice n'ubusa n'ibiki mugiye gupanga mu misizi Eh, ku bijyanye na festival nk'ubuhoho eh, himirije festival bita sika ngiye guparticipamo bernice eh, na amipro comme présentateur uzojya ku bapresentateur umupresentateur wa bernice hakazoba mhm. harimo na chef de délégation mhm. wa mikal ni jewe mhm. ubu turi ko turiruka turondera uburyo kugira ngo abo bashobora guserukira igihugu bajye kudoza idarapo ry'igihugu hanze kuko murazi neza ko Burundi Eh, bwamye bugira bwamye buzana imidari myinshi cyane abahatisite b'uburundi ndibaza ko bizwi yego amakuvuzirike marahaba festival eh marahaba festival nayo nyene tujye kwishigikira bimwe biboneka yego twebwe bubisanzwe ngaha mu Burundi eh tu ico ikintu tuzoteza imbere cyane gikomeye cyane ikintu bita urukundo hagati y'aba umuartiste ateguye donc ateguye ikintu bamushigikire bamushigikire icyo kintu gikogwe gishoboke ibintu by'amashari abantu babishira ipembeni bashira urukundo imbere kuko iyo ufashije uwundi artiste ku kintu ariko arategura kagenda neza mumvise ico azo kwitira gukora na cyane cyane guhindura amategeko ico bita statut gushiraho izindi nzego nshasha zotuma Amical igira ingufu gusumba gutegura ibiteramo ka nivyo bya gushigikira amasabukuru atandukanye iri Marhaba Festival canke sika kugira abaririmbyi b'abarundi baje magira ico bamaze mugabo na cane cane kwihutira gushiraho konti dinamike no kuvuga uh, eh, kurondera amafaranga bashira muri konti kugira ngo abaririmbyi nkabo basanzwe eh, bahura n'ibazo bitandukanye nko muririmbyi umunyakarusi yashikiwe n'ingorane uh, bashobore kumukurikiranira hafi atarinze gusegereza tubandanya tuganira waruvuze uti narimuvuze uti hari ikintu gikomeye cyane tugiye gukora mhm. ikintu bita gushinga amantene mu gihugu cyose kuko hari amaprovinsi atagira amantene ya mika igitego irahari muramvira eh, hari eh, kugira ngo ama niyo yasanzwe ahari wibaza hariho gitega mhm. eh, hariho eh, ngozi eh, hariho muramvya hariho rumonge twarayishinze mugabo turajya kuyugurura mhm. hariho makamba irahari Eh, hariho eh, muyingi irahari mhm. eh, ayo ni amaprovensi afise amantene mm. n'ahandi kugira ngo ego ego bashobora gutabura kutwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa izo nimero za limiteri cyangwa mirongo irindwi na gatanu nko muri mu masitati cyangwa muri reglement d'ordre interne ko ari assemblée générale yotora komite hamwe n'abayitwa Christian umuririmbyi abafise abantu bamuserukira abari abari mu ma province bafise abantu babaserukira bonyine bitoreye mhm. abo ah, nibo baheza bega statut zivuga gute kugira president Mikara ajeho vraiment hmm. none ubwo buryo biyumvira ko buzaba buraboneka mu mwaka n'igice bon je nibaza ko eh, uko byagenze mu matora ukuntu nabonye abantu mu matora baje gutora n'amayide atandukanye je nibaza ko eh, bazoshigikira kugira ngo ico gikorwa gishoboke allo ubusa mirongo na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu ikintu twabonye eh, bucumbye nta mwigeme eh, irumva wenyine vernise byagenze gute abigeme cyangwa abadamu ego icyo nibaza ko eh, icyo kibazo ari ikibazo tubandanya twiga mhm. tubandanya turondera kuko eh, ubu turi ko turakonsititiwa iyindi ekipe mhm. iyi komite egizegitifu yari ihari tugiye mhm. kuyagura rwose kugira ngo hinjiremo n'abandi alo Eh, mu ati igihe igihe naza kwiyandikisha muri amikare batubwira ko eh, hari abaserukira mu rutana ariko naramubuze ndi umuco w'intwari mu rutana hari icyo wabuzi ego mu rutana hariho userukira amikare eh, mugabo urabona iby'amakarite amakarite mashasha twazanye yitwa amakarite nimerike ntiturayashikana ku manteni yose icyo gikorwa kigiye gukorwa mu misiri imbere mm. eh. ati muramutse sabye jewe nibaza ko umwaka n'igice ko ari muto cyane nta byinshi azobasha gushika ko niyaba eh, atari guhindura amategeko wumva ko atakintu kinini uzoshika ko umwaka ari muto eje nibaza ko imigambi ihari imigambi ihari eh, si myinshi rwose si myinshi rwose ni imigambi twafashe mike kugira ngo amikale ishobore guhagarara neza bwaba mu nyuma uzotogwa mu nyuma niba ucagira imigambi myinshi izotwara igihe kirekire ishobora kugira ikintu ihinduye kinini muri ati sari christian arabe ayo matora ategurwe neza kuko mu matora niho hatangura injyane yitwa fiston uwumva umubwira iki fisto uyo vrema ntagire ikibazo kuko ndazi neza niki kiwo mubwira kugira ngo uvuge uti je ndibaza yuko bizogenda neza ego icambere nuko tuzobanza kugira amatora ameze neza mu mantene yabo cyo uh -huh. cambere uh -huh. hama tubasansibirize nabo nyene tubigishe tubereke urukundo ko nicyo kintu cya mbere kije imbere y'ibindi uh basinyire ku mugozi umwe uh hama n'ibindi bizoshoboka bizogenda neza uh babandanye muri minota mike dusigaranye tumbiza ako karirimbo eh, twese turi bamwe tubamenyesha yuko ari batwumviriza ko turi kumwe na kizigenzo bari byo bacuraranzi uh, eh, bucum akaba muri kino gihe yihutira kuzotegura amatora mu mwaka n'igice kugira ngo agende neza ati eh, yego alo alo yego nida twakuye arihe kuri la Costa Beach twarakivuze icyo kintu kubona abartiste bahura ahantu yari igihe cy'itariki eh, zitanu z'ukwezi kwa kabiri ku munsi eh. Eh, w'ubumwe bw'abaruda yari bonane ngira hagiye amemba ariko yadusezera kabisa urabona icupa ryaranyuwe amajambo nkuramutima aravugwa n'ibyo bintu byo mm. gusezerera gutukana tukajya mu bikorwa tukava mu majambo ibyo byaravuzwe byaravuzwe mm. kandi baza ko babyumvise kuko mu nyuma narabonye lolilo mm-hmm. hamwe na satubi na ikintu nagomba kongera ko nuko abari ikibazo ushobora kuza umere nk'usumburuka kubera telefone yawe isa n'ikirajugumira yego me nagenda mm-hmm. oh, bamenyeshe yuko urubanza muri make atagusibya mm-hmm. yuko abanyagitega babandanya bitegura ni igiteramo ni igiteramo cyo gushigikira uwo muririmbyi arwaye yitwa Sunrise umunyakarusi behangaye ikarusi ko naherutse bashigikirana nta abantu baraja hamwe bafite udufaranga kugira barabigeneye bufasha uwo muririmbyi aka akava mu bitaro nka nk'akarorero yarigeze kubona kuri facebook yuko hariho umugwi w'abaririmbyi b'abarundi bari hanze bazofasha ni bande hari hmm, Yego buco makaja mukurangiza ni gute Akaja mukurangiza eh, nobwira abaririmbyi nuko bohagarika mu mhm. maguru masha ibintu by'amabife Uh-huh. ibyo si byo tugiye gukorera uh-huh. tugiye gukorera mu rukundo uh-huh. gusinyira ku mugozi umwe kandi azi ko nitwasinyira ku mugozi umwe tuzokora byinshi cyane amatora azogenza neza mbe ko muguma muvuga amatora eh, kubera ko barabyiteze nimuvuge ibijyanye na dura dotere kuko mu bya dura dotere harimo mu mwaka n'igice hari abashaka kubona uh, uwo bitoreye apana ai ivya dura dotere harimo uh, harimo eh, eh, inyungu nyinshi cyane z'aba mm-hmm. z'abaririmbyi biriya tuzotegura ikindi kiganiro kijyanye kivya droit d'auteur mugabo uratwemeje ko mu mwaka n'igice zomara uzotegura amatora akagenda neza n'amabanga atoroshe mm. agumye wabyivuye ko eh, memba hajya yari ikoreye ibuye rikomeye rwose rinini nyariruhisha uwo muzigo uratanguye kuwumva natangiye kuwubona natangiye mm. kuwubona ibikorwa byaratanguye umugabo kubera ko yaguhaye iyo misiyo ntugende utayikoze nk'umugabo nzoshikanamikare ahashoboka mm. nuko indirimbo zitanu abaririmbyi batanu na Eric Nduwayo so jenatangwe kwinjira muri sitidiyo mu mwaka wa demiri diseti ego none atangwa kuvuga ko nanguye kurikodinga vraiment indirimbo yanje ya mbere umuntu mm, uravye ahugeze mu 2016 no 2019 urabona ko kwari ikintu cyo cyatera imbere ego kubganje ndabibona cyane mm. o uri umuntu umwe sinke ninde ninde reka gufasha so ndamufise ndamufise mu imisi uriko aramfata mu mugongo yitwa Joel je bivuka mu kabezi ariko umusanzwe mba mu maramza kubw'impamvu z'akazi gatandukanye ah ego ashaka kugira abantu freestyle nimba uri mu rapper nimba ari R&B ukagira acapella kugira abantu bumve koko ko ari ne ari Nelly turi kumwe mu nyubako za radio isanganiro nta kibazo na kimwe oya si wewe kana jewe sije yamara n'urukundo gwadujije je ndavuga ni yaba mu manwa nijoro none garineri uno munsi wo kurondera ko yagufashe yo kuronka hehe so wondondera icambere yo kubera usanga bigorana kenshi bivanye n'inimero ataba afise yiwanje yoja kuri facebook akandika arneili hanyuma aca ntora directement asabye ubugenzi nkaca ndamwemerera agaca ibyo yifuza kumfasha byose kuko ubu byogorana kuntora byogorana cyane mm. mu giswahili bavuga ngo mwamba ikintu kitanyiganyiga ibuye rininiya cyane ni kirundi yes ikirundi agikuye hehe bo ni ukuvuga twega abaririmbyi turagerageza kuronera hirya no hino tugaca mu kirundi tugasoma ibitabo kugira dushobore kuronka utuntu dushobora guhereza abanyagihugu tubashika ku nyota mm. indirimbo rero ahanini iganira iki mbo iyi ndirimbo ni ukuvuga ahantu ariko ndabwira umukobwa yuko ari ikinja ari ibuye ritanyiganyiga naho hoza abakiye abafise amafaranga abafise imiduga kubera urukundo twahanye atawushobora kurunyiganyiza mm. indirimbo ikaba igira kangahe mu ndirimbo usanga ufise we mbo mu ndirimbo ufise indirimbo igira gatanu gatanu yes ikinja ya uh, wumva ko ari indirimbo nyinshi uno munsi muri kazoza ikintu uri kwateganya gukora n'igiki mbu muri kazoza ikintu ndiko ndategekanya ndiko ndategekanya gukora n'inguvu nyinshi kugira ndabe konoshika kure ntera imbere mu buzima bwanje mbeho ntunzwe n'umuziki wanje kujya umudandaza avuga ati jewe ntunzwe n'akazi kanje umukozi wa leta avuga ati jewe ntunzwe n'akazi kanje nanje mu muziki wanje umbere akazi umbeshe kuri kurakora ubona bizoshika koko umuziki ukakubera amamuko cyangwa imvo ya wewe kubaho neza ego cyane ndabona ubu ko biraza ni ukuvuga sinovuga ngo ndateye imbere mugabo ko biraza nk'ubu urabona ndashoboye gushyika mu nyubako za radiyo isanganiro kandi ndiko ndategura n'ibindi bintu byinshi ntegure ibiteramo ntegure amafikiringi atandukanye n'abaririmbyi bakomeye bo ngaha mu burundi ngerageze gukora ku buryo umuziki wanje ushikano hanze y'igihugu cyangwa ikaja kuri youtube arashobora kuntora yego reka twashimire kuba mwitavye ubutumwa bwa radio isanganiro fike round yego murakoze munyesha makuru mwakoze kwaka kanya muduhaye shimira n'abadutije ugutwi kuva dutangura kugeza ikiganiro gihere kaba ndabashimiye cyane mubandanye mudushigikira cyane ukunyene tuzotinda dushika indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radio isanganiro jewe nariyumviriye cyane kuko nacanguye muziki nkiri umupeti ndawiyumvira nifuza kuwukora mugabo nkabura uburyo bwo kuwukora natumbereje ikibazo cyo kubona ukuntu ubuzima bw'umuntu bugenda buragenda uhereye umuntu urabona umuntu adafise akantu muhiri we barashobora kubura abagenzi akabura ababanyi bakaburana bivanye n'ukuntu abayeho nabi mugabo ugasanga yamaze kuronka utwo yifashisha tw'umuryango ugasanga eh, n'abari hirya no hino bashobora kumumenya ati kanaka nujya kumuraba hari icyo umarira kabisa ino ndirimbo igira kangahe mu ndirimbo usanzwe ufise iyi igira kabiri mm. iya mbere yitwa indoto y'ukuri ikagira kabiri amasanamu yarasohotse cyane kuva ku muryango gushika no ku babanyi ewe muhungu ugenda wihangana ubuzima urimwo ni benshi babuciyemwo gikuru ni ugusenga imana byose n'iyi bikora umuntu abona avuka iherezo ry'iwe rikamenya imana ubuntu bwayiteka ryayo nzamasenga sengera bose umwasa ahinduka umukunzi zugende neza ntuze wanke guhanurwa agasozi k'inama kudahanurwa kahiye yabagabo babona